то надія. Сам самісінький. І Олька, сучка пасучка, не йде. Якби мой зовсім загнувся, то тиждень пролежав би, доки хтось не знайшов би, а ми більше. А Олька, бач, як Оленка була, то сабанила на батька. На що тая приблуда, повійниця, заразниця? А як Оленка здиміла, поїхала, напала враз. То ви те винні, таточку, не треба було відпускати. Пропаде тая дівка. Що я міг діяти? казав Яків. Усе, що міг, зробив, думав. Думки наштовхувалися одна на одну. Пекло те, що зробив з тим чоловіком. Швидше б померти а перед смертю покаятися, часом думав. Знав, що Оленка мусить жити, мусить йому написати. Тоді можна буде і вмерти. Теперка, коли її нема, коли закінчилися спогади про її перебування, мов би прокручене кіно пам'яті, не знав, чим жити. Ходити до сусідів, та жодного ровесника в живих не осталося. Одного дня Ніна принесла таке письмо. Ступила на двір, дістала сумки конверта. Танцюйте, діду. Який трепет пройняв тоді Якова. З його душі високо-високо в небо вилетів голуб. Саме ж небо з лагідними очима схилилося над ним, і він погладив його рукою. Тепла хвиля вдячності залила його. Нарешті, нарешті вона згадала про старого, його, свого старого діда. От і все, сказав собі. Та лист був от сина Артема, відставного майора, колишнього військового інженера, що жив у далекій, ніколи не баченій Яковом пермі. Ніна й прочитала листа. «Здравствуй, папа Яшка», — читала Нина. «Прими, как говорится, массу пожеланий и прочее. Решил вот тебе написать, поскольку приехать в этом году опять не собрался и вряд ли теперь приеду. Поскольку пенсию мою частично отдаю долгом, а частично истрачиваю на имоверные потребности. Колька, твой внук, мог бы приехать, да алкаш заделался хуже меня». Да и Лилька его не пустит, за копейку удавится. К тому же говорит, что мы не видели в этой Хохляндии, где теперь они без газа сидят на нашей трубе, все разворовали. Да всех приезжих, которые по-ихнему не балакают, заставляют сдавать экзамен под автоматом. Глупая баба, тата Яшка. Но, однако, жизнь целом может быть. И если от моей сестры, которой посылаю пламенный привет, телеграммы не было, значит, ты живой, дорогой папаня. И, возможно, в этом есть смысл, что я не приезжаю, поскольку какой-то хренов философ говорит, что ожидание продлевает эту самую... Е... Тут Нінка ковтнула слину, і Яків зрозумів, що синок утнув якесь не те слово. Жизнь то ожидай меня. Ты и дожил, ха-ха, вроде до, если только не ошибаюсь, 99 годов. И это дает мне тоже некоторый шанс. Хотя, как правильно говорит Тинка, моя новая бабенция, когда-нибудь познакомлю. Пить надо меньше. Тогда, может быть, и доживешь. И правильно говорит, если есть шанс. От Ритки, внучки твоей, никаких вестей. Да там и Маринуха моя бывшая не даст слова написать любимому папке. Собирался тоже к ним поехать, да и к тебе. Вот и все, врать не буду. Ностальгия по селу есть, рыбки охота половить в наших озерцах. Да сражает неподъемность, все же седьмой десяток уже бежит. Но ты продержись до сотки, вот тогда и встретимся, если пригласишь, конечно. Шучу, не обижайся, сам приеду. Погода у нас хреновая, третий или четвертый день дождь, и четыре дня до пенсии не в моготу, только и письма писать. Поклон всей родне и Ольге, конечно, большая любовь, хотя ей она к одному месту. Твой сын Артем. Яків, звісно, нінці за письмо й читання подякував, власноруч приготовленим яблучним соком пригостив. Ще стачило сили за день десяток чи більше яблук втерти на старій терці, видушити сік крізь марлю та дати настоятися. Ціла літра получилася. Упрів, довго віддихувався, робив перерви. Але от він чуть-чуть цукру додавив і, як каже його внука Ганна, люксово вийшло. За твоє здоров'я, чокається Яків. Уп'юся, то листи газети залублю, сміється Ніна. Яково добре. І що син згадав, хоч міг би й прийти і їхати. З півтора десятка літ вже як приїздив, міг би і зібратися. Але нехай, звісточка теж не кепсько. Живий. А що життя не вельми тепер у нього путяще? То що ж, був і офіцером, гордився колись яків сином, і внуки статні. Шкода, що колька п'є, невідомо, чи роботу має. Писав колись Артем, що син у Китай їздить барахлом торгує, або вже, дай Боже, пам'ять, техніком коло самольоту. Щось там не склалося, скоротили, чи що? Ваш Артем знов женився? питає Нінка. А дідько його відає. У нього, як з Мариною своєю розвівся, не розбереш. Це то законно, це так, на віру живуть. Тепер більше на віру, зітхає Ніна. П'ють сік. Мовчать. Зроблю ще вина, думає Яків. Мусить зробити. У нього і вино, і налив, казав, що файні виходили. Більше інших пригощав, ніж сам пив. Я піду в дядьку Якове, озивається Ніна. Іди, хай Бог береже.